ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma François francois Kimana amakuru ndabashikiza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umugambwe Prona wiyemeje gushengezo wese yagize uruhara mu gutegura igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko gwa gasore yaharaniye kwikukira ku Burundi mu kiganiro kubamenyesha makuru urongoye uwo mugambwe yanasavye ko igihugu cy'ubirigi cyo kwemera uruhara acagize muri Uganda gugwa muri karitsiye nyamugari ni mu gisagara ca gitega hatowe ikiziga cy’umukenyezi bivugwa ko yoba yishwe anizwe mu rumonge naho nyene hari umuntu yapfuye aguye mu kiyaga Tanganyika mu mvura yaguye kuri uwimana aho n'amazu arenga mirongo itanu yagurutse ibisakazo komine ya mugwi nayo iri mu ntara ya cibitoke ngo ikeneye amafaranga y'amarundi arenga miliyoni amajana atatu na mirongo ine kugira ngo igisata c'indero kinagugwe abavuka muri iyo ntara bakaba baraye biyemeje gushiraho ikigega kige gufasha muri ico gisata mukanya nido nido ry'ano makuru isanganiro dasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahereye muri politike umugambwe w'iprona urasaba igihugu cy'ububiri kwemera uruhara bwagize mu igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko gwa gasore nk'uko bwabikoze kuri Patrice Rumomba yaharaniye kwikukira kw'igihugu ca Kongo mu itangazo mugambwe wasohoye buca hibuka imyaka 59 heze umuganwa gwa gasore agandaguwe urongo y'ipro navuga ko uwo mugambwe witeguriye gushengezo wese yagize uruhara mu gutegura igandagurwa ry'uwo mushikirangoma wa mbere w'u Burundi Abel Gashatsi no mukuru w'umugambwe y'ipro umugambwe w'abadasigana iporona urashimiye cyane umuganwa wa rudahogwa gasore n'abo basangiye urugamba mu gushikana uburundi ku ntahe yo kwikukira mu mahoro n'ubumwe abakuze tuvyibukanye abakiri bato bavyumvireho ko abagandaguye iyo mboneka rimwe mu burundi bari abarundi bataye ubuntu baraheza basangira uyu mugambi mubi n'abanyamahanga bari banyaze intahe yo kwikukira uburundi icyo cyifuzo cyabo kigayitse cyo kugumiza uburundi mu buja bwa amahanga cyari cyaguye muyabize aho gwa gasore wabicishije ku mugambwe w'abadasigana iprona aronkeye intsinzi mu matora yo kwa cumi n'umunani nyakanga igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itandatu na rimwe ayo matora nayo akaba ari nayo yahavuye ashikana uburundi ku ntahe yo kwikukira umugambwe w'abadasigana iprona wariyemeje gushengeza imbere y'intahe abateguye umugambi mubi w'iryo gandagurwa rya rwagasore kugira ngo bitebe bitebuke intahe izo bakubite mu gahanga urasaba kandi leta gukora ibishoboka byose kugira uruhara rw'umwe umwe mu bakoroni babikoze rugaragare umugambwe w'abadasigana iprona urasaba kandi leta y'ububirigi kwemera uruhara ububirigi bwagize mu igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere rudoviko rwa gasore yishwe ku ntwaro y'abakoroni nk'uko icyo gihugu cyabikoreye igihugu kibanyi cya kongo mu kwemera uruhara cyagize mu igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere patrice rumumba umugambi w'abadasiganiye prona urasubiye kwemanga ko ushyigikiye cyane ingendo y'amahoro y'ubutungane no gufatana mu nda byamye biranga umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore ku bijyanye n'igikorwa cyo gutohoza kuri kahise k'igihugu bikorwa n'umugwi Sever umugambwe w'iprona ubona ko leta bandanya ishigikira uwo mugwi abere gashatse akavuga ariko ko uwo mugwi nawe ukwiye gukora amatohoza yimbitse kugira uwo ari we wese yakozwe ko na kahise kabi amenyekane nibaza ko turiko turaraba inguvu leta y'uburundi iriko iraha severe nibaza ko nibyo mu mategeko ayigenga ubwa kare bavuga ko itinjira mu myaka y'imbere ariko je nabona yuko eh, severe yategereza kwinjira cyane ikimbika kuko abarundi bapfuye baba bapfuye muri myaka ya vuba baba bapfuye muri myaka y'imbere ibyo aribyo byose bose bariko bakorera igihugu kandi nibaza ko iyo badakora ntituba turi ngaha nicyo gituma umugwi severe woboha inguvu maze ukimbika amatohoza yawe akimbika gushika no kuri ayo mabi yakorewe abakoroni aho rero twe mu mugambi w'adasigana ikorona turashyigikiye ko leta y'uburundi yofasha mu gusevere amakuru twabateguriye harabandanya abanyagihugu ba muri quartier nyabagere hamwe na wintere kwa muri zone gihosha ni muri commune ntangwa basaba kwa kuzi cari kuhabwa inzira kugira ntihasubire guhitana abantu abanyagihugu bakavuga ko atagikorwa na kimwe kimaze gukogwa kuri urwo ruzi nk'uko abajeje intwaro bari babivuze ku bwabo ngo nta buryo bafise bwo kurucira inzira kuko bisaba uburyo bwinshi ni inkuru tubaza Jean Marie Mayonga twarabuze n'abantu bo twubakira basi n'icyo kiraro mazu yacu y'imvura ihinze turagira ubwoba kuko aranyiganga kuko urwo ruzi kwa ngo ruhabwe inzira abo n'abanyagihugu bo muri quartier nyabagere ihana urubibe na quartier uwinterekwa zone igihosha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko atagikorwa na kimwe cyo guha inzira akagezi bita cari kirakogwa abanyagihugu bakavuga ko bafise ubwoba ko ako kagezi kosubira ku nkumbi mu guhitana abantu no gusitura amazu yabo turafise ubwoba benshi imbere barahunze kubera uruzi cari bibaza ko imvura burije n'ubundi izo tugira nkuko yatugize nta na kimwe kirakogwa n'ikiraro hajya hepfo nukuri muracaho murabe abantu barahahebye kubera ugupingarara kwacu haraje abantu b'abategetsi baraba ingene uruzi rwifashe barashoboye kutubwira yuko kuvuga ko bagomba kuzorusanura kugira ngo barange n'uwo rwubakira inzira rucamo ariko gushika uno munsi kuva aho vyabereye mu kwezi kw'icumi na kabiri nta kintu na kimwe kirakorwa ubu rero n'imvura ihinze benshi tuca dusohoka tukaja kurara hanze kugira n'isana kakandi turasubira kubabona ivyo badusezeraniye nta na kimwe turahabona twararindiriye tuguma turi nabirindiriye n'iyi saha abanyagihugu bagasaba ko nk'uko bari babyijejwe n'abajeje intwaro ko ako kagezi kagiye kwagurwa gahabwa inzira y'uko ibikorwa byotangura saba ko botwubakira boba badufashize n'ukuri bomutubarire abavyeyi n'ukuri batwubakira urwo ruzi cari n'ukuri turafise ingorane y'urwo ruzi cari basaba ko bishobotse ko mutuvugira imbere kugira ngo turangene badusanurire abahakore hama tubandanye kuba twese twosaba twosaba yuko batugarukira bakatwubakira runo ruzi hama abana bakaronka aho baba natwe tukaronka aho dukeka umusaya kuko n'ubu n'ubu tujyamye mu ijoro ni ubwoba iyo imvura iguye ntiturara mu mazu turema tukaza gusaba indaro hirya kubera ubwo uruzi mu ntwaro zo ku mitumba urongoye quartier Nyabagere akavuga ko baguma badodora hirya nino basaba abafise icyo bufasha kubaterera kugira ngo ako kagezi gabwe inzira mu gihe abanyagihugu ataburyo bafise bo kuvyikorera ako kagezi cari gaca muri quartier Nyabagere ihana urubibe ni quartier uw'interekwa kakaba karahitanye abantu n'amazu amuri quartier Nyabagere na quartier uw'interekwa akaba ari ku igenekerezo rya ibiri na kane ukwezi kwa kigarama umwaka wa na cumi n'icyenda isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya hari ikiziga cy'umuntu w'umukenyezi cyatowe ku ibarabara rya gatanu muri karitsiye nyamugari mu gisagara cya gitega umukuru wa zone ya gitega yo mu gisagara butoyi usena akavuga ko ngo mukenyezi iyo bafise nk'imyaka mirongo itanu n'itanu yishwa nizwe mu masaha yitereye y'iri joro ryakeye akaba yiciwe ku metero nk'amajana abiri y'imuhiriwe abamwishe bakaba boba ngo babanje kumufata ku nguvu bakaba bataramenyekana ariko ngo amatohoza yatanguye umuntu umwe yarapfuye haguye mu kiyaga tanganyika amazu arenga mirongo itanu araguruka ibisakazo ibiti bicaka insinga z'umuyaga nkuba birahenuka ni mu mvura ivanze igihuhusi yaguye mu makomine ya rumonge na bugarama muri iyo ntara ya rumonge ku muhingamo kuri w'imana abanyagihugu baraye mu bice bitarimwo baraye nako mu bice bitari mu muyaga nkuba bidogera regidezo kwidasubiriza ibiti bishaje kare muri regidezo mu rumonge naho bakavuga ko hari bigoye guca bisubirizwa ubwo nyene n'inkuru tubaza Jean Pierre Misako hampane y'umurovyi wo ku mwehe wo ku magara yakorokeye mu kiyaga tanganyika mu muyaga mwinshi wahuhuye muri ako karere ku muhingamo wo kuri uyu w'imana mu ntwaro muri komine rumonge z'umuyaga nkuba byosubirizwa bitaratera ingorane atagikorwa akaroro ka vuba kabatabaye rejidezo akaba ari abanyagihugu bo ku mutumba wa rutumo onesiforo nibayubahe asorukira rejidezo mu ntara ya rumonge avuga ko naho abanyagihugu bo ku rutumo bari batabaje ikibazo cyaho kidashobora gutora umuti ku munsi umwe avuga ko bisaba ko baronka ibiti bishasha ibiti badasubira gushinga mu mazi ahatewe n'ikiyaga tanganyika nk'uko biri ubu ariko ko babwirizwa kubyimurira ahatari amazi warongoye regide zo mu rumonge avuga ko bariko bararaba ko vuba bishoboka ku rutumo no ku magara buba bararonka umuyaga nkuba mu gisagara cya rumongeho avuga ko bitarenze kuri uyu wa mbere ikibazo kiva mu nzira inzira ku musave n'ikaragara muri komine rumonge naho nyene abanyagihugu baratabaza heridezo ko yosubiriza ibiti biri ku ivyuma bita transformateur mu gifaransa bavuga ko bishobora gukorokera hasi hamwe atacokorwa vuba muri hejidezo mu rumonge bakavuga ko bariko bararaba uko ivyo vyuma vyokingirwa gukoroka jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro bakaba bagiye biyemeje gutanga amafaranga ndetse bamwe bakaba bagiye bayatanze ni nkuru tubaza Alex Ndayiragice ayo mafaranga arenga miliyoni majana atatu na mirongo ine akenewe mu buyobozi bw'indero bwa komine mugwi cyane cyane ngo nayo kugura intebe abana bicare ko zikwiye gusanura amashuri yononekaye kubera imvura kuzuza amasomero ataruzura kuriha abigisha abakorerabushake hamwe n'uburyo bwo gukoresha mu kwiyunguruza bw'umuyobozi w'indero n'abo bakorana bagiye kugendera amashuri ivyo rero bikaba byashyikirijwe n'umuyobozi w'indero muri iyo komine niyo nizeye nestor ayo mafaranga rero ngo umunyagihugu wese bategerezwa guterera kugira hashyirweho ikigega kijeje gusahiriza igisatsi c'indero ico naco ngo kikaba kigiye gushigwaho buramatari w'intara ya cibitoki bizoga karema asanzwe avuka muri iyo komine asaba ko imvukira zose ko zotegereza guterera ku mitumba avuka ko kugira ikibazo c'indero gitorerwa umuti abari muri iyo nama yabaye kuri uyu wa mungu ku mugwa mukuru wa komine mugwi barasabye ababyeyi abatwari bo hasi ko bo kwegera urwaruka ntiruze ruraheba amashuri ikaba akaba bakaba basabye n'abigisha gukurikirana abanyeshuri ku bijyanye n'abigisha hamwe n'abanyeshuri ku minsi y'isoko baca basiba bakagenda gucuruza abari muri iyo nama barasabye ko bofatirwa ibihano musanzera komine mugwi nzokizwa nayo merikiyadi asaba ko n'abandi bari bafite umugambi wo gufasha igisata cy'indero muri iyo komine ko babandanya batisunze ko hashizeho ikigega kijeje gushyigikira igisata cy'indero mu kibitoke alexi ndayiragije radiyo isanga isanganiro urakoze alexi ndayiragije tuve mu kibitoke tuje mu ntara ya muyinga aho ubukene bw'amazi ari kimwe mu bihanze ishure ryisumbuye rya rugari n'ikibano aho kugira abaronka amazi basabwa gusuka ibitoro mu moteri iduza amazi ayikura mu isoko rya leta aho iryo shure ryariramutse kuri uwimana rigenderwa n'abahize umuyobozi w'ishure yateye akamo incabwenge zaciye kuri iryo shure rimaze imyaka mirongo indwi gufasha aho baciye naho ngo banagure ibisata bimwe bimwe ni nkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana mu hagati y'abarezi n'abaregwa bo kuri lise ya rugari kumwe n’abahizi mu bihe by'intambara umuyobozi wa lise rugari aboneraho guserura ibihanze iri shure nk'ubukene bw'amazi ingorane rero novuga ntazo nomara ndabacire ku mayange gusa ingorane ya mbere ni yo kubura amazi ayo mazi rugari iyabura yoshobora kuyaronka mu gihe hosa nuko mugende wa kera nyamihondi rugari canke mu gihe bokwega amazi avuye imuyinga canke hakaboneka ipompo n'umuyagankuba biduza amazi yo kumwonga uri hafi yacu wo mu mwirata ikibano kibona iri shure rimaze imyaka mirongo indwi nk'iryari kuba isoko ry'iterambere basangiye umwitwarariko nk'ubu biga kwigura amajana atatu batana akagura nyanga turagowe ayo mazi yarakenewe cyane gose icoza nk'inyishu nuko boshikana amatara isoko rya rata aho umugira neza w'umupadiri avuka mu rugari nyene yamanze gushira imigano arashirayo n'imoteri ubu bisabwa ko abanyagihugu bisukiramwo amazutu iyo bakeneye ko amazi aduga ubuyobozi bwa rise rugari bugasaba abahize harimwo abategetsi mu ntwaro kugira ico baterereye ku bibazo bihanze iryo shure byabaramuye abahize mu ntambara ariyo generasiyo bikogwa bari bahashitse ku munsi w'imana bahavuye batanze zakazi ubuhinduzi imipira icuma bita retroprojecteur nayo buri mwana ahiga aronswa isabune zo kuzofasha mu isuku irugari Dieudonne imana radio isanganiro urakoze Dieudonne Nzeyimana ngo harakwiye itegeko mu Burundi riringaniza ingene inzoga zonyobwa Serafina Manirambona serukira imbere y'amategeko urunani rusaba ko ho itegeko ritunganya iby'inzoga zambiye bapa akavuga ko ivyo byofasha kugabanya na cyane cyane rero ngaha mu burundi aribwo bapa yishinze aha a ah, twarabonye kandi ko inzoga mu burundi zifite ikibanza kinini ugasanga abantu hariho no kutamenya umuntu ariko araha inzoga umwana wiwe abona umengo ntibisanzwe kuko mu burundi muri kamere kacu bazi ko inzoga ari gahunzamiryango bazi ko inzoga umuntu adashobora kuvuga atagira inzoga bigatuma rero mu kibano mu bibereho inzoga bayiha ikibanza kinini aha rero twasaba ko twashaka haba itegeko iryo tegeko rihabaye kumbure hoba ikintu kiza kibuza kunywa inzoga abana kumbure hoza ikintu kigira kiti umuntu yanyoye agakora amakosa yohanwa kumbure hoza ko bagira bati abantu mu gukora inzoga mbega izi nzoga zakozwe ziremejwe n'amategeko ntihagire abagenda bagira bati tuje kugira ngo tuzimanganye inzoga mu Burundi turazi ko atari igikorwa coroshe mugabo zigengwe n'amategeko twaragerageje turagira tuti ibyo dukora ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntako butadufasha nabwo nyene kuko burabyumva n'abategetsi barabyumva ko inzoga zikora mabi mugabo rero tugatangazwa tuti ni ukubera ko iryo tegeko rizoza kugira ngo rishobore gukinga abivuze hakaba abyibukije mu gihe uku kwezi kw'icumi baguhariye guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya inzoga buraca bugacana ayandi mu nkino n'andi y'inkino yo kuri uyu wa mbere tubabwira ingene umuhagarikizi w'urukino rwa tenisi kinwa ku meza bita ping pong mu rurimi rw'icyongereza ariwe hafata ingingo ya nyuma mu gihe haba hakozwe amakosa mu rukino bigashikizwa n'urongo y'ishyirahamwe gigino za ping pong mu Burundi ibyo bishitse yo nako bishitse umuhagarikizi ntiyubahiriza amategeko hari bukumbanya amenyesha ko muri ico gihe bamuhana bisunza amategeko harimwo no kumuhagarika burundu kugira ntasubire guhagarikira amahiganwa ni muri no bucanandi y'inkino twateguriwe na Jean Marie Vianney Ndakumana umuhagarikizi urukino rwa ping pong hamwe n'abamufasha barangura imirimo wa Jeju bari impande y'imeza ikinirwa ko urwo rukino mu gihe habakozwe ikosa umuhagarikizi mukuru akaba ari waba afise ijambo rya nyuma ivyo bishikirizwa na ari bukumbanya arongoye ishyirahamwe ry'inkino za ping pong mu Burundi twebwe nta wirirwa araja mu kibuga n'uwo wundi nyene witongo ngo ni principal nawe nyene abari ruhande ndamugaba ari hejuru ari gicaye ku ntebe bose rero urumva uyo yitoka wa mbere principal municipal niwe afite ijambo rya mbere abahagarikizi bo ku ruhande batogwa mu bakinyi igikorwa cyabo akaba ari gufasha kuraba umuhagarikizi mukuru amakosa atashoboye kubona neza mu gukorana abo bitoka ari biruhande kenshi na kenshi nkahi wacu tubakura mu bakinye twebwe kubera tuba dufise uburyo buke cyangwa atabeshi dufise kenshi na kenshi usanga ari uwiruhande aba ari umukinyi nk'abandi bose bakamubara bati umwanya utari kurakina urajya harya mu gukorana na n'uwo bita arbite principal nakubariye ko atagukorana cyane kiretse yuko baba bari harya iruhande y'amatable hagize abakenga kuri abo bariko barakina imbere yuko atafata ingingo wenyine kuko ataba kumbure yabibonye ari ku ruhande rumwe ntashobora kubona ko ku ruhande rundi kumbe ari mu bafu ntabone mu buryo aca rero nk'urya yegereye mu ruhande rw'uwaho atabonye ndati mbega wewe wari hiye wabonye gute wabonye nk'akarorero umupira wakoze kuri table canke waciye hatariho bati rero tubarire akaca agira ati njyewe nimba yuko ikosa ryahabaye agaca afata ingingo iyo umuhagarikizi ahagarikiye urukino nabi atisunze amategeko baramuhanura kumuzamura mu gihe yatikebutse arafatirwa ibihano nk'uko ari bukumbanya abandanya abishikiriza umuhagarikizi mu bisanzwe kenshi na kenshi abava mu makirere igihe rero ageze amakosa ahagarikiye nabi cyangwa karakora nabi icyo agejwe urumva ni guta amanota igihe cyose baguhaye icyo ukora ukagikora nabi urumva baca bawukura amanota kenshi na kenshi rero bashobora kuvuga bati ikosa riri kuru bashobora kuvuga ati mu babitre turahukuye ko ntiwerekana ingene ukoresha ububangutsi bwawe n'ukerebutsi murahengama warongoye ishyirahamwe ry'inkino za ping pong mu Burundi atera kamushikiranganje bw'inkino mu Burundi kubashigikira mu bikorwa byo gukaririza ubwenge abahagarikizi b'inkino za ping pong abo bahagarikizi nabo ari bukumbanya abasabana ntaryo kuzirikana ico bajejwe mu guhagarikira amahiganwa bisunze amategeko